Irailak hogeita marga urraste artea da eta berri hon albistegia duzue, berri hozar erratiaren albiste emankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi kurtso politikoaren hasiera martxan da. Bitalde politiko ezberdinek, kurtxo politiko berriariekin nahian, biltzar bi deitu dituzte, batetik sorturen biltzarra biarra esteazkenarekin, atxaleko zazpitan kulturgunean ospatuko da, eta horretan kurtxo hasieraz eta gertuko urrengoa hauteskundea zarituko dira. Bestetik berriozar berrioplanako berrio Podemos taldeak egun berean ospatuko du berea asteazkenean ere, baina hauek atxaleko seietan kulturgunean. Txolin ludotekan ere kurtso berriari ekingo diote. Txolin ludotekan izen amateko EPE aurriaren bian ireki eta bederatzia arte zabalik egongo da. Interes dunek atxaldez, bostetatik zazpit herriak bitarte ludotekan bertan, beren eh, seme alaben izena eman dezakete, hilabetero bost euroko balioa izanen du. Arditxokoak ez dira atzean geratzen, hauek ere kurtso berriarekin aurrera. Euskarako aixialdi gazte talde honek, larun baterako prestatua duen magia ikuskizun batekin ekin kingo dio. Kurtso berriari ikuskizunaz gozatzeko larun batean, atxaldeko sei terrietan kulturgunera aurruildu barko gara. Eta ostegunarekin natur eskolak eskaintza e, e, eskainita itzaldia. Suma konkaus elkarteak udazken naiz negurako jarduerak aunitz eh, prestatu ditu horietatik lehena ostegunikoa izango delarik. Zehazkileen kurtsu horrek hogar sanudu izenburu eta Maria Lourdes Mugeta eta Filip Arage izlari izanen ditu itzaldia ostegunean atxaldeko seietan natur gelan izanen da.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 Larun bat unetan berriozarko entzunaretoan, inaugurazio ekitaldia eginen dute Blanka Idoate Iribarren elkarte buruaren eskutik, bertan inokua musika taldearen antes de que se ponga el sol, videoklip berriaren aurkezpena, eunat elkartearen laguntzarekin egindakoan noski aurkeztuko dute gainera bertaratutakoak el mono sabio antzerkia ikusteko aukera ezanen dute, Akit, ekitaldia hau esan bezala larun bat honetan ospatuko da atxeldiko seietatik aurrera e, eh, entzunaretoan sarrera txartelak aurre aurretik jasoalko dira, eunate elkartean bestena zentzun txartelegian saioa hasi baino ordu erdi bat lehenagotik, agotik sarrearen prezioa 6 eurokoa ezanen da aldiz ziru urtetik berakoak debalde sartu alko dira eta solidario izan nahi dutenak hamar euroko sarrera ordentzeko aukera izanen dute solidario horiek bizkar zorra eta xingola islatzailea jasoko dutelarik Thank Euraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zerua odeitxo egongo dela dio gaurko iragarpenak egunaren lehenengo partean noiz behinka zaparra da txiki ertainak eta trumoitxuak suertatu daitezkela iparraldeko aizzaula, ibiliko da txaldean tarrateka bizi, egunaren lehenengo partean ipar mendebaldekoa izanik temperatura minimutan aldaketarik ez edo gutxi higoko dira eta maksimoetan ez aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira ere. Eta hau ezan guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, FMko edun puntu edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Euskiplaza.neten. Thank you.